bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Allah subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini odam alayhissalomdan tortib to muhammadu rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha bir maqsad bilan yubordi payg'ambarlarning vazifalari zalolatga mukkasidan ketgan shirk vabosiga mubtalo bo'lgan iymonsizlik botqog'iga botgan basharni, insoniyatni nurga olib chiqishlik uchun Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlarni yubordi. Payg'ambarlarning orasidagi ma'lum bir davrlar o'tishligi bilan farq sababligidan insoniyat payg'ambarlar vafot topishligi yoki payg'ambarlarni bir muddat bo'lmasligi bilan iymon ne'matidan mahrum bo'lib kufr shirkka shirkka mubtalo bo'la boshlashdi. Payg'ambarlar keldida ana shu o'zini davridagi o'zini yurtidagi yoki o'zini mulkidagi, o'zini qavmi payg'ambarlar Muhammadur Rasululloh sallamdan tashqari ko'p payg'ambarlar bir mulkka xos, bir millatga xos, bir qavmga xos, bir davrga xos payg'ambar bo'lib kelishdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshqa payg'ambarlardan farqi shuki, u kishi umum bashariyatga qiyomat kunigacha payg'ambar bo'lib keldi. Iymon sifatiga ega bo'lgan kishilar shirkdan poklangan kishilar insoniyat tarixida juda ham oz, juda ham kam. Ko'p o'rinda mana bu haqdan haqqa qalbi moyil bo'lgan, hanif bo'lgan kishilargina ergashishdi. Xo'p, oxirgi payg'ambar Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni risolat da'vatini tarixi 23 yil bo'ldi. 23 yil mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zlariga yuklangan vazifani mukammal ravishda o'z ummatlariga yetkazdilar. Mana bu haqqa ergashganlar bo'ldi, bu haqqa ergashmaganlar bo'ldi. Bu haqni haqiqatini bilib turib bir muddat unga ergashgan namo bo'lib bu haqdan yuz o'girib ketganlar ham bo'ldi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis kitoblarida rivoyat qilingan innamal a'malu binniyat va innamal likulli imri'in ma nawa ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه muttafaqun alayh bo'lgan hadisdagi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis hamma hadis kitoblarida birinchi rivoyat qilingan hadisdagi har bir amal niyat sababi bilan bo'ladi. Har bir kishi o'zini niyatiga erishadi. Kimki Alloh va uni rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa, uni hijrati Alloh va uni rasuli uchun bo'libdi. Kimni hijrati dunyo uchun bo'lgan bo'lsa, dunyosiga erishibdi. Kimni hijrati uylanishlik uchun bo'lgan bo'lsa, uylanibdi. Uni hijrati nima maqsadda hijrat qilgan bo'lsa, ana shu narsa uchun bo'libdi degan hadisni ko'p o'rinlarda tushunolmay qolardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham suhbatlari bo'lgan kishilarning ichida ham dunyo uchun hijrat qilganlar bo'lgan ekanda, ayol uchun hijrat qilganlar bo'lgan ekanda deb, chunki sahobalar haqidagi tushuncha bizda juda ham sahoba deganda alhamdulillah biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham suhbatlari bo'lgan deb tushunamiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham suhbat bo'lganlar hamma sahoba bo'lgan emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ham majlis bo'lganlar hammasi sahoba bo'lgan emas. Mana bu noto'g'ri tushunchamizdan ba'zi vaqt to'g'irlab olishlik hojatimiz bor ekan. Biz tushunchamizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ham suhbat bo'lganlar, demak, sahoba deb tushunib qolingan ekan. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Lahab ham suhbat bo'lgan. Abu Jahl ham suhbat bo'lgan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ham suhbat bo'lgan. Makka mushriklarining juda ko'pchiligi Valid ibn Mughira ham suhbat bo'lgan. Juda ko'p qabilalarning raislari ham suhbat bo'lgan. Lekin bu degan ular sahoba bo'lib qoldi, najot topdi degan emas. Allohning rasuli tarafidan kelgan haq din da'vatini quloq solib tutganlar bo'lgan, quloq solgan unga. Muhammad alayhisolatu vasallamga berilgan mucizalarni ko'rgan kishilar bor. Iymon keltirmagan ular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ham saf bo'lib bir safda namoz o'qiganlar bor, munofiq bo'lib ketganlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyalardagi bo'lgan darslarni quloq solganlar bor, u kishidagi mukammal axloqlarni ko'rganlar bor, munofiq bo'lib ketganlar bor bu bilan. Ya'ni bu narsani nimaga biz eslayapmiz? Alloh subhanahu va taoloni innaka la tahdi man ahbabta valakinnalloh yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz suygan kishilarni, yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi istagan, o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi degan oyatni tushunishlik uchun buni aytayapmiz. Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Khayrul qurun qarni, thummalladina yalunhum, thummalladina yalunhum. Eng yaxshi zaman eng yaxshi davr, eng yaxshi asr meni asrim dedilar. Ya'ni meni asrimdagilar hammasi najot topdi deganlar emas bu. Ya'ni men bilan nafas bo'lgan men bilan bir muhitda yashagan, bir mahallada yashagan, bir ko'chada yashaganlar najot topdi deganlar emas bu. Muhammad alayhisolatu vasallam olib kelgan dinga iymon keltirgan, uni tasdiqlagan va butun hayotiga uni singdirib yuborgan sahobalar haqida aytilgan so'z bu. Muhammad alayhisalomga amaki bo'lganlar jahannamdaligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo Tabbatiyada surasida mukammal xabar berdi. Abu Lahab Rasululloh sallam yon qo'shinlari edi. Uni xotini Ummu Jamil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni amakilarining xotini bo'ladi. Uni jahannamda ekanligini Alloh taolo xabarni berdi. Ya'ni biz nima bu sohada ko'proq suhbat qilyapmiz? Ko'p birodarlarni o'ltirib qolingan vaqtida yapken bu o'zgarishlardagi insonlarga kelgan kubçiligini ahlige aqliga yapken. Shu inson o'zini vatanidan din uchun chiqqan edi. Nimaga endi bugun bir ozgina mushkulat bilan mana shu din yo'lidan qaytib ketyapti? Shuncha jihod cihadan qilgan edi. nimaga endi bugun kelib bu odam o'zgarib qoldi degan savol ko'pchilikda bor. Hatto ba'zi bir majlisda suhbat bo'lib qolsa ikkiga bo'linib qoladi odamlar. Bu ketganlar bittasi bu hukmda deydi, bittasi aytadi, "Yo, bunaqa emas" dedi. "Ja qattiq ketman, birodar, jamunchalik munchalik bo'lmasa kerak" dedi. ham vatandan bir din uchun chiqqan. Ya'ni tarafkashlik bo'lib qoladi ikki tarafda. Nimaga shuncha insonlar safdan chiqib qolyapti? Mana bugun ham 2 kishi ketib qolgan ekan. Ko'p birodalar siqilib yuribdi. E, bunchalik mumkin emas bu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana bu bizning muammoyimizni ham Alloh taolo Qur'onda hal qilib bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makka dan Madinaga hijrat qilgan va lekin ma'lum bir sabablar bilan ma'lum bir bahonalar bilan Makka ga qaytadan qaytib ketgan kishilar bo'lgan. Hijrat qilgan, qaytib ketgan. Bular haqida ham sahobalar yil bo'linib qolishgan. Bularning hukmi nima bo'ldi endi? Biz bilan bir chiroyli namoz o'qib turgandi bular. Biz bilan bir chiroyli bular jihad qilib turgan. Nima bo'ldi bularga? Bu muammoni Alloh subhanahu va taolo bu shaklda qolishligiga rozi bo'lmadi-da, Qur'oni Karimda javob berdi bunga. Inshaalloh biz ham ana shu muammoimizni hal qilib olishlik majburiyatimiz bor. Bo'lmasam jamoat ikkiga bo'linib turaveradi. Bir toifalar ketib qolganlar to'g'risini yaxshi ko'rib yuraveradi, ba'zi birlar yomon ko'rib yuraveradi. Alloh subhanahu va taolo mana bu muammoni Qur'oni Karimda Niso surasida bizga o'zi hal qilib berdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله سبحانه وتعالى mana bu sahobalarning o'rtasida topilgan ikkiga bo'linib qolishlik haqida mu'minlarni mazammat qilib aytadiki, ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, munofiqlar haqida tortishib ikkiga bo'linib oldinglar? nimaga ikki guruhga bo'linib oldinglar munofiqlar to'g'risida? Yo Alloh Alloh ularning qilmishlariga yarasha iymondan kufrga qaytarib yubordi ularni. Qilmishlariga yarasha ularning iymon diyoridan, islom diyoridan, mu'minlarni jamoatdan, mu'minlarni toifasidan, jamiyatidan yoki mu'minlar yashayotgan diyordan kufrga qaytarib yubordik ularni. Yoki sizlar Alloh adashtirgan kishilarni haq yo'lga solib qo'ymoqchi bo'lyapsizlarmi? Alloh gumroh qilib adashtirib yuborgan gumrohlarni sizlar hidoyat qilib to'g'ri yo'lga yetaklamoqchimisizlar? Vaholanki Alloh adashtirgan kishilarga hargiz hargiz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan kishi yo'q. Ularni endi haq yo'lga olib kelib bo'lmaydi ularni. Chunki ularni Alloh adashtirib yuborgan. Nima bo'ldi sizlarga mu'minlar kelib bo'lib oldingiz? Nimaga ikki toifa bo'lib oldinglar munofiqlar haqida? Alloh ularni adashtirib yuborganlar. Alloh ularni gumroh qilgan, ularni hidoyatdan mahrum qilgan. Sizlarga nima bo'ldiki, ikkiga bo'linib oldinglar to'g'risida? Yo bu mehribonligina bilan ularni yana hidoyat yo'liga solib qo'ymoqchimizlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo islom ummatini ikkiga bo'linishiga rozi emas. Islom ummatini bir mush bo'lib turishlikka Alloh taolo buyurgan. Va'tasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Ey mu'minlar, Sizlar Allohning arqoniga mahkam yopishinglar, tafriqa bo'lib ketmanglar, bitta turinglar sizlar. Va la tanaza'u fatafshalu va tadhhab rihukum. Mu'minlar o'zaro tortishmanglar. O'zaro nizolashmanglar sizlar. Sizlardagi kuch-quvvat ketib suslashib qolasizlar. Dushmanlaringiz oldida qaltirab qolasizlar. Sizlardagi kuch-quvvat, sizlardagi shiddat, sizlardagi shon shavqat ketib qoladi o'rtadan. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini bir-biri bilan tortishib, nizolashib yurishiga rozi emas. Nima bo'ldi endi sizlarga ikkiga bo'linib oldinglar, deyapti Alloh subhanahu. Famalakum. Nima bo'ldi sizlarga mo'minlar ikkiga oldu oldinglar? Allah kişilerini tuğru kishilarni to'g'ri yo'lga için qo'ymoqchimizlar. Xuddi bu oyatlar bizga hozir nozil bo'lganda. Bizim şu muammoyimiz bor. O'tirib qolgan kishilar aysi ikki xil, uch xil fikrlar. Unaqa emish, bunaqa emish, unaqa emish, bunaqa emish. Asli gap qayerda? Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinda mu'minlarni nima qildi? Mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'stchilikka qaytardi. Mu'min mu'minni do'st tutadi. lekin munofiq emas. Kofir emas, mushrik emas. Endi ularning haqidagi Alloh subhanahu va taoloning hukmi shu. Bu hukmi kim rozi, kim norozi o'lisi muhim emas. Alloh taolo bu oyatda bir nozil qilgan. Endi buni kim rozi bo'ladi bunga? Kim norozi bo'lmaydi ma'lum. Allohning hukmiga mu'minlar rozi bo'ladi, kofir munofiqlar rozi bo'lmaydi. Endi u Ana shunday islom safini tashlab ketayotganlarning hukmi shu ekan. Endi ular tashlab ketgandan keyin tashlab ketgan joyda tinch turadimi yoki boshqa ish ham qiladimi? Alloh taolo nima deyapti? Vaddu law takfuruna kama kafaru. Ular qandayinki o'zlari kufrga ketib kofir bo'lganlari singari sizlarni ham kofir bo'lishinglarni ich-ichlaridan orzu qilib yaxshi ko'rishadi. Biz adashdik, bular ham adashsin deyshadi. Fatakununa sawaa qiyomat kuni ular bilan sizlar barobar Allohning oldida qayta tirilishini xohlashadi. O'zlariga olingan sifatni sizlardan bo'lishni xohlashadi. Vaddu ya'ni tamanno qilishadi, orzu qilib tamanno qilishadi. Koshki shular men bilan birga bo'lsa deydi. Vaddu sifati bu yerdagi kalima fe'li tamanno qiladi, orzu qilib yuragidan berilib harakat qiladiki, shu biz bilan bo'lsa biladi. Alloh taolo nima deyapti? Fala minhum awliya. Ey mu'minlar, sizlar ulardan birortasini o'zingizga do'st tutmanglar. Ular bilan sirli ravishda xat yozishmanglar. Ular bilan sirli ravishda telefonlar qilishmanglar. hatta yuhaciru. Toyinki ikinci bor hijrat qilib kelishmas ekan. Yuhaciru fi sabilillah. Fi hicret sabilillah hijrat qilgunlargacha. Fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum. Ushlagan yerinida o'ldiring ularni. Ikkinchi bor ham kelib seni aldab ketadigan bo'lsa, endi ularni ayamaylar. Ushlagan joyingizda har joyda gujladinglar. ushlanglarda qatl qilinglar ularni. ولا minhum منهم وليا nasira. ulardan biror birini o'zingizga do'st tutmanglar biror birini o'zingizga yordamchi tutmanglar bu Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi Niso surasidagi 88-chi va 89-oyat. Bu oyatlarning nozili haqida nozil bo'lish haqida turli rivoyatlar bor. Ba'zi bir rivoyatlarda sababi nuzuliga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud kuni jang maydoniga chiqdilarda yarim yo'ldan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul qaytib ketdi. Qaytib ketgan vaqtda musulmonlar ikkiga bo'linib qolishdi. Bular munofiq bo'ldi dedi bir toifa. "Yo, yo, bular munofiq emas, bular namoz o'qiydi biz bilan birga, masjidda birga turadi bo'ladi. Ikkiga bo'linishdi. Bir rivoyatda sababi nuzuli bu to'g'risida. Ikkinchi rivoyatda Makkadan Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birga hijrat qilib, Madinadagi bir muddat musulmonlar bilan yashagandan keyin har xil bahonalarni qilib Makkaga qaytib ketganlar haqida. Chunki bu yerda hatto yuhajiru borda. Hattoki ikkinchi bor hijrat qilmas ekanlar, ulardan sizlar hech kim do'st Ya'ni ikkinchi sababi nuzuli, ha birinchi sababi nuzuli bo'lsin, ikkinchi sababi nuzuli mana bu oyat bilan kuchliroq sababi nuzul. Ki hatta yuhajiru fi var. bor. Hattoki ikkinchi bor ular fi sabilillah hijrat qilmas ekan, ularni do'st tutmanglar dedi. Shuning uchun biz ko'p guvoh buluyemiz, shohid buluyemiz ketib qolgan kogan haqida har xil gaplar yuribdi. Bugun birodarlardan bittasi aytdiki, birodar, har xil gap yuravermasin jamoat ichida, shularni asli kirdikorini basharasini ochib bering jamoatga dedi. Agar men ularni asli basharasini ochib bersam, ularning nikohida turgan ayoli hatto ko'pchiligini er qilmay qo'yadi Biz andisha qilishlik majburiyatimiz bor. Ya'ni bir kishini dushman tutganda unga fojillik qilib yormaymiz. Ya'ni odamlarga ochilmagan ham aybini ochib yormaymiz. Ya'ni mumkin bir kun do'st bo'lib qolishligi Rasululloh sollallohu alayhi hadislarida shu aldishan biz qilamiz. Bo'lmasam har bittasini alhamdulillah bor oldimizda nimasi? Lekin birodarlarimizga aytamizki, gapni aslini asosiy manbadan so'rasinki, nima gap bo'ldi? Haqiqatda nima gap bo'ldi? Bizdan so'rasa asli manbai bizmiz. Biz aytib beramiz, mashaqa bo'ldi. Lekin aytamiz, ularni agar asli basharasidan ochib tashlaydigan bo'lsak, hatto turmushda bo'lgan, nikohda bo'lgan ayollar ishitib qolsa yer er qilmay qo'yadi. Chunki bu ishqat qilmaymiz biz. Shuning uchun palonchi ketib qolibdi, pistonchi ketib qolibdi, yana ketib qolarmish kelajakda. Bu narsani hech biz orqasidan yurmaymiz. Va birodarlardan talabimiz shuki, bular to'g'risida tortishib, talashib, seniki haq, bu unaqa edi, bu bunaqa edi. Biz ularni bir narsa hukm qilmayamizmi? Sizlardan ham nima qilamiz? Hukm qilmaslikni talab qilamiz. Ikkiga bu Ikkiga bu Lekin biz alhamdulillah qiyomat kuniga iymon keltirganmiz. Agar hayotda, dunyo hayotimizda hamma narsani to'la to'kis bilmasak, qiyomat kuni bilamiz. Inshaalloh, u kunga iymon keltirganmiz. O kuni Robbimiz adolat tarozisini qo'yadi. U kuni adolat tarozisi qo'yilgan vaqtida shohlik bir qo'y, shohsiz qo'yni suzib qo'yganligi uchun Alloh taolo haqqo beradi. Bo'lmasa bu dunyoda bo'layotgan xiyonatlarga, bu dunyoda dunyoda bo'layotgan zulmlarga beriladigan jazolar nisbiy bo'ladi xolos. Adolatli bo'lmaydi. har qancha biz shariatni o'rnatamiz, adolat qilamiz deymizda, lekin bir bu nisbiy bo'lib qolaveradi. Oddiy misol shar'iy mahkamada, shar'iy qozilarda guvohlar asosiy rol o'ynaydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, men dedilar qozilarga qaratib, bir kishi bir kishini zino qilyotganligini ko'rgan bo'lsam-da, sizlarga kelib guvohlikka o'tsam, shu meni guvohligim bilan Amirul Mu'minin sizlar shu odamni hukm qilasizlar deganda qozi aytdiki, agar yana sizdan tashqari 3 ta guvoh bo'lmasa, qalamni qalamdonda turganligini ko'rmagan bo'lsanglar o'ylar, sizni tuhmat qildi deb darra uramiz 80 larini. Agar shu to'rttasi kelib turib, tilini bitta qilib kelib turib, mana shu odam shu ish qilyapgan desa, shariat shuni hukm qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida Bir o'g'rini ikki kishi guvohlikka o'tib olib keldi. Bitta tuya ham bor. Ya Rasululloh dedi, mana shu tuyani o'g'illadi dedi, biz shuni ko'rdik, shunga guvoh bo'lib keldik. Rasululloh sallam shularni guvohligi bilan buni qo'lini kesinglar dedilar. Bu qo'li kesilishlikka hukm qilingan mahkum bo'lgan kishi to qo'l kesib oldi kesiladigan joygacha Rasululloh sallamga salovat aytib ketdi. Ey Allah sening hamma salovating oxirgi salovating Muhammad alayhisalomga bo'lsin. Tuganmas salovating u kishiga bo'lsin. Salovat aytib ketaver, salovat aytib ketaver. Bir mahal osmon to'la qop qora bo'lib ketdi. Malaikalar o'rab olgandi. Rasululloh sallam bildilarki, nohaq hukm bo'ldi. Qaytaring dedim. Kelgandan keyin tuyadan so'radilar: "Ey tuya, seni o'g'irlagan kishi kim?" dedilar. Tuya aytdiki, "Mana shu ikkita guvohlikka o'tgan meni o'g'irlaganlar." Dunyodagi hukmlar nisbiy bo'ladi birodarlar. Oddiy misol ko'p aytganman. Bir kishi 100 kishini o'ldirdi. Ha? Shu 100 ta maqtulli vorisi bormi? 100 ta maqtulli vorisi bor. 100 kishi shundan o'ch olish kerak. Bu qotilga nichmatda marta qisos olsa bo'ladi? 100 ta bo'ladimi? Bitta oq qisos olsa bo'ladi. To'g'rimi? 99 tasiga adolat bo'lmadi u. 99tasi qachon oladi uni nimasin? Inshaalloh oxirat kunida u albatta dunyoda qochib qutulib olgan insondan 100 mat 100 ta odam o'ldirgan bo'lsa 100 ta qisos olinadi. mingtasini o'ldirgan bo'lsa 1000 tasini. million million insonlar qirib olayotgan insonlar o'ylamasin biz qutulib qolamiz deb alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni ularni million ta vorisini qisosini beradi qochib qutulolmaydi yoki bir kishi bir umr o'g'irlik qilgan. Uni o'g'irligi bitta qo'l emas, 100 ta qo'l kesilishi kerak uni qilgan o'g'irligi. Uni endi ikkita qo'li bor xolos uni. 98 ta qo'lni qayerdan olamiz endi? Shu ikkita qo'li kesiladi xolos. Demak 99 ta qolyapti. Demak Dunyodagi eng adil mahkama bu şari mahkeme, to'g'rimi? Lekin Peki bu nikam Mutlaq adolatli emas u. Shuning uchun biz ko'p chuqur ketmaylikda Robbimizning buyruqlarini bajarib davom etaveraylik. Boshqa kishilarning qilayotgan ishlarni Allohga topshirib koyaylik. unga alohida hay'at tuzib, alohida komita qilib, tekshir, qiziqaydi yuribdi, nima deyapti, nima gapiryapti, u bilan biz ishimiz yo'q. Biz asosiy ishimiz bor. kurashimizni davom ettirishlik Robbimizning buyrug'ini bajib kufr bilan hisob kitobimiz bor. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga Muhammad alayhisalomga azor bergan, ko'p azor bergan musulmonlar ichiga yashirilmagan toifani Alloh taolo Xudoga topshirib qo'ying, fasayakfikahumulloh. Ey Allohning rasuli, tez fursatda sizga ularni qarshisida Allohning o'zi kifoya qiladi. Allohning o'zi kifoya qiladi. Hazrati Usmon roziyallohu anhuni kofirlar o'ldirgan emas. Fitnachi musulmonlar o'ldirgan. Qur'onni oku oturgen 83 yoshlik xalifani boynuya qilich tortilgan. Allohni Allohning rasulini eng buyuk payg'ambari Muhammad Aleyhisselam'ın ikkita qiziga uylangan Zunnurayn jannatligiga shak shubha bo'lmagan xalifani bo'yniga qilich tortilgan. U Zunnurayn shunday Zunnurayndiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda degan bashoratni berib o'tirgan vaqtida quduqqa oyoqlarini solib o'tirgandilar. Bu rivoyatni biz bilamiz. Abu Bakr kirdilar, Umar kirdilar, bashorat birisi siz sizi. deb. Usmon kirgan vaqtlarida oyoqlari shunday ochilib turgan ekan, ayağlarını tushirib oldilar kiyimlarini. Ha Rasululloh nima bo'ldi? Biz kirganda tushirmadingiz-ku oyangiz deganda, Usmon kirdi-da, Usmondan maloyikalar hayo qiladi. Men nimaga hayo qilmaydi dedilar. Maloika hayo qiladigan, Allohning rasuli hayo qiladigan Usmon Zunnurayni bo'yniga qilich tortildi. 83 kirgan xalifa Qur'on o'qib o'tirganlar. Ayni shu oyatga qonlari tushdi. Fasayakfikahumulloh. sizni dushmanlaringizga qarshi Allohning o'zi sizga kifoya qiladi. Hazrat Usmonni fitnalarda ishtirok edib, u kishini qatl qilganlarni birortasi tirik qolmagan ekan, hammasi qatl bo'lgan ekan. Hammasi qatl bo'lgan ekan. Chunki Alloh taoloning haq va'dasi bor. Shuning uchun ko'p siqilib o'zimizga yurmaylik. Chunki odamlarni hidoyat qilish haqqi bizga berilgan emas. Odamlarning qalbini ulfat qilish haqqi bizga berilgan emas. Chunki bu haqqa Alloh taolo Muhammad alayhisolamdan olib qo'ygan. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz, dedimi? Haq aytdim Alloh taolo. Endi siz o bizga endi yo'l o'zim birodar. Hech o'zimizni yeb tugatmaylik. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Muhammad alayhisalom bularni haqqa iymon keltirmaganligi siqilib o'zingizni o'zingiz shoyat halok qilib olgingiz kelyapgandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siqilib ketganlardan tog'ning ustiga chiqib o'zlarini tashlab yuboraman der ekanlar. Shunaqangi siqilib ketar ekanlar ozorlardan. Shunda Jibril amin kelar ekan. "Ey Allohning rasuli, siz haqsiz. Siz haqq ustida ketyapsiz. Siz Allohning haq payg'ambarisiz" deb ketar ekan, shu bilan qalblari xotirjam bo'lar ekan. Bizdan Alloh taolo bu haqqni olib qo'ygan, bizda bu haq yo'q. Agar har kim o'zini yaxshi ko'rgan odamlarni haq yo'lga hidoyat qila olsa, birodarlar, bunda u safda hech kim qolmaydi mushrik kofirlar safida. Hammamiz qandosh o'g'larimiz, yaqinlarimizni hidoyat qilaramiz bu yerga. Yo, Alloh taolo bu haqqimizni olib qo'ygan. Ulul azm bilan payg'ambarlardan olib qo'ygan. Nuh alayhisalom xotinlari mushrik, o'g'illari mushrik. Halok bo'lib ketdi o'g'illari. Allohga duo qil, ya Alloh, bu meni ahlimdan farzandim. Laysa min ahlik dedi Alloh. Sen ahlingdan emas bu dedi. Sen o'zingda bo'lmagan ilmdan mendan haqimda mendan so'ramagin dedi. Nodonlardan bo'lib qolasan dedi, bu ish qilmagin dedi. O'zini pushti kamaridan bo'lgan o'g'lini sen ahlingdan emas dedi Alloh taolo. Qani payg'ambarlar shu ixtiyor berilganda hidoyat qilardi. Abdullah ibn Ubey ibn Salul'un oğlu Abdullah radıyallahu anh sahaba atasını hidayet kılalmaydı. Atası ne dedi Resulullah sallam doğrusu Itti simirtirsen seni kopadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunga okşat, itki okşattı o. ya braderler, bunga hiç urunmayın. Uzunanı yep tüketmeyin. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki tül ahlak, Muhammadur Rasululloh sallamdagi Qur'on axloqi, Muhammad alayhisalomga berilgan mo'jizalar bu insonlarning qalbini davolalgan emas, sizlar davolalmaysizlar bilib qo'yinglar. Muhammad alayhisolatu vasallam malaikalardan iborat jamoat tuzolgan emas, sizlar tuzolmaysizlar bilib qo'yinglar. Unaqangi qalbi bir xilda, qalbi sof jamoat tuzolgan emas, sizlar tuzolmaysizlar bilib qo'yinglar. va <clears throat> Alloh subhanahu va taolo ko'p duo qilaylik. Sabr sifati bizda topilsin. Sabr qilaylik. Alloh g'olib zot. Yaqin kunda uyalib qolamiz. Yaqin kunda ba'zi bir birodarlar sabrsizlik uchun uyalib qolamiz. Inshaalloh Allohning g'alabasi yaqin. Bu karvon yo'lda davom etadi. Bu karvonni kallasini hech kim aylantira olmaydi inshaalloh. alhamdulillah o'zini yo'lini topib olgan bu yo'lda ketadi bunga har qancha aldov pul mansab va'da qilish inshaalloh bu inkor qilmaydi Alloh hammamizni iymonda sobit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga o'zi va'da qilgan zafarlarni nasib etsin. Subhanakallohu va bihamdihi Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar